Poglavlje koje govori o tome da se ne prinosi žrtva kurban Allah subhanahu wa ta'ala na mjestu gdje se prinosi žrtva nekome drugome mimo Allahu azza wa jalla. I gdje smo zastali na komentaru haditha od Sabita ibn al-Dahaka radijallahu ta'ala anhu koji kaže Nedera rađulun an jenhara ibilan bi Veselam nabija sallallahu alaihi wa sallam وسلم kal gdje smo spomenuli haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga upita jer se zavjetovao da će zaklati devu na mjestu zvanom Buvani, pojasnili smo gdje je, šta je i kako, to ono slično u našem prethodnom predavanju. Pa je upitao Allahu poslaniku sallam, hel kane fiha, vatan min avsani u džahilije, da li je na tom mjestu bio neki kip koji su mušici u džahilije veličali, obožavali, uzizali, pa je, pa su rekli ashabi, pa la, ja Rasulallah, rekli su ne, Allahu poslaniče. Pa je upitao Allah fiha Da li je na tom mjestu bila neka svjetkovina, neki praznik, da su mušici znači dolazili u neko vrijeme i praznikovali, svjetkovali, pa su opet govorili ashabi Allahu poslanika sallallahu ne Allahu poslanik. Pa je onda rekao Allahu poslanik: "Aufi ispuni svoj zavjet. Ispuni svoj zavjet. Fa inna la wafa ili nedrin, fi ma'sati wala la fi ispuni svoj zavjet, jer nema ispunjavanja zavjeta u onome gdje će se pogriješiti Allahu subhanahu wa ta'ala, niti ima ispunjavanja zavjeta onome što čovjek ne posjeduje. Šta znači to? Šta znači da nema ispunjavanja zavjeta onome gdje će se pogriješa Allahu subhanahu wa Obratite pažnju, braću. Imate više situacije po pitanju zavjeta. Imate više situacija po pitanju zavjeta. Imate prvu situaciju kada je vađib, obaveza da čovjek, šta, ispuni zavjet. A pojasni smo prošli put šta je zavjet, tako? Da čovjek sebe obaveže, koji je zadužen, punoljetan, pameta ha, mukella, da sebe obaveže da će radi Allaha subhanahu wa ta'ala nešto uraditi, a, nešto uraditi, a to mu nije bilo u osnovi obaveza, važi. Kao na primjer čovjeku bolesno dijete, kaže Allahu, ako mi izliječiš dijete, ja ću zaklati ovcu, zaklaću kravu, ili ću postiti toliko dana, ili tome misliš. Ako je u pitanju na ovakav jedan način da sebe čovjek obaveži, nešto da uradi što mu je vađiv, razumijete? Kao neka vrsta ibadeta, kao neka vrsta ibadeta, post, namaz, znači koliko rekiata, namaz, ili kurban i tome slično, onda ispunjavanje biva šta? Obaveza, vađi. Znači mora se šta? Ispuniti. Nema hoćeš Moraš ispuniti šta god da si zavjetovao. Da čovjek kaže poslije godinu dana ako mu Allah ispuni želju, ako mu se nešto a, ostvari, ima godinu dana, šta? Da postiš. Ima godinu dana da postiš, jer niko ti nije tjerao, kad se obavezao, moraš. To je prva situacija. Kada je ispunjavanje zavjeta vađib. Jer Allah poslanik sallallahu kaže: "Aufi ne nevdik." Naredba, ispuni svoj zavjet. S obzirom da se zavjetovao da ćeš zaklati devu na tom i to mjestu, ima da odvediš samo devu, a, da dovediš samo devu i na tom mjestu ima da zakudiš kurban jer se zavjetovao. Imate drugu situaciju, kad zavjet biva haram, zabranjen. Jer kaže Allah poslanik fa inna ula wafati ma Nema ispunjavanja, jer nema ispunjavanja zavjeta šta? U griješenju prema Allahu subhanahu Da se čovjek zavjetuje ako mu se desi ostvarim se želja, želja a? da će napiti se alkohola, da će se napiti. Ili da će ukrasti. Na primjer. Mi kažemo ne. Bez obzira što se zavjetovao Allah. Šta? Zavjetovao se na haramu. Ili da će ubiti recimo nekoga. Ubistvo je haram, zabranjeno. Mi kažemo, bez obzira što se zavjetovao Allahu, ne može se obožavati Allah subhanahu ta'ala U Ono što je Allah subhanahu ta'ala zabranio. Šta će uraditi on u tom slučaju? A? Šta će uraditi? Mimo to obje. Neće izvršiti Znači, neće izvršiti u redu, ali šta onda? E, ovdje pa se dobro. Ako sjećate, prošli put smo govorili, propis zavjeta isto kao propis zakljetve Jer nije isto zavjeta i zakletva Allahom. Razumijete? Zakletva je kad čovjek zakljeta Allahom, tako mi Allah ili Allaha mi, recimo, uradit ću to i to. Jeste razumijeli? Ali ovdje nije, ovdje je zavjet. Zavjetuje se Allah, kaže, ja se zavjetujem Allahu, to i to. Ili ako mi se desi to i to, zavjetujem se radi Allaha, on Allah da ću raditi to i to. Razumijete To je razlika. Pa s obzirom da su spominjali, jedno, prošli put, jedno pravilo, da propis zavjeta ima isti kao propis čega? zakljetvu, obratite pažnju. Ovdje prvo moram pojasniti. Kad se čovjek zavjetuje za haram, da će griješiti Allahu, da će nešto uraditi što je haram, što je zabranjeno. Postavlja se pitanje da li uopće mulize je uspostavljena, uspostavljen zavjet, da li se uopće broji ili se ne broji. Razumite? Jer ako u temelju nije ni zavjet ni ispravan, onda mi kažemo nema kefareta. I to je jedan, jedno mišljenje sam i imate islamski učenjaka koji kažu ko se zavjetuje da će griješiti Allahu nema ništa. Nema ni kefareta šta? Samo obavezate oba. Međutim, ne, ispravno mišljenje je da je ipak ispravna zakljetva, odnosno zavjet, da je zavjet ispravan, broji se, ali nećeš ga ispuniti. Nećeš ga ispuniti, nego ćeš dati kefarat Isto na način kao da si prekršio šta? Zakletu. A koji je kefaret? Koja je otkupnina za prekršeno zakletvu, Morize? Spustio. A? Znači, može. Imate jednu od tri stvari koje možete uraditi. Prije posta, ne odmah posta. Imate Znači da oslobodiš oba to u redu, nema mogućnosti. Ili da nahraniš deset siromaha, ili da ih odjevniš. A? Gdje odjevneš? Od središnje hrane ili središnje odjeći koju ti nosiš. Ili središnji hrani kojom ti hraniš svoju, šta? Porodicu. Rekliš se zakljetu, zaklješ se nešto slabo? slagao. Šta ćeš raditi? Ne, ali nije dozvoljeno. Ako čovjek omogućeno, vratite pažnju, to je stvar koju ljudi griješi. To je stvar koju ljudi a, griješi. Nije dozvoljeno da postiš odmah. Nego ako imaš far, imaš novac, ima da nahraniš deset siromaha. Prosječnom hranu. Kao za jedan obrok. Kao za jedan obrok. Ako ti prosječna dana ručak, recimo, imaš sebe i svoju polutsku ti uzdržavaš. Tvoj prosječni ručak je recimo 5 maraka. Ima da nahraniš za 50 maraka 10 siromaka. Ako tu je prosječan ručik ili večera 6 maraka, ima da daš, šta? Za 60 maraka da kupiš i nahraniš 10 siromaka. Ali to da daš parama? Ne, ne, moraš da daš, onda da ti nahraniš. Da jede, da jede. A u središnji, mi ne se tamo ima tu te mune, tehnikom. U središnji hranikom vi hranite svoju porodicu. Allah sam da kaže. Što znači da kad bude neko prekšio, nas pozove. Većina smo siromanski, a? Na večer, ukoliko... Kasni, kasni, kao posla. Da završimo, samo pa onda. A ko je siroma, to je sad opet drugo pitanje, molim se da se ne raspravimo, da ne odemo, mada, inšala, možemo i to pojasniti poslije. Ili od sredi, da odjenim se, znači što da mu kupiš odjeću, a? Središnja, prosječna odjeća koju ti nosiš koliko košta, da onaj, ima ljudi koji su bogati, koji su mučniji, koji onaj, mogu i to, kažemo i to je u redu. A onaj ko ne može, ni jedna od ove tri stvari, nije u mogućnosti... Jednu odjeću da kupiš, samo jednom. Za deset siroma. Za deset romana? Bolje nahraniti. Je li da ona i odjeća i baga ne. jedno? od ove tri stvari. Ili da oslobodiš jednog roba, a toga više nema, trenutno, ili da naravniš deset romana, ili da odjerniš deset siromaha. Od glave do peti. Imaš pravo izbora jedno od ove tri stvari. Ako nisi mogućnosti ni jedno od ove tri stvari, poput nas, siromahova, na primjer, onda, tek onda imaš pravo da postiš tri dana. Koliko je čovjek bio mogućnost da nahrani, a bude poslije tri dana, to mu se ne pika. Nije skinuo sa sebe obavezu a, je da Allah sada za prekrišenu zakvet. E, sad smo to rašistili. Znači, ko bi se zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala da će mu griješiti na, u nečemu, mi kažemo ne, nemoj ispuniti svoj zavjet, ali izvrši kefaret kao da si prekrišio zaklet. To je druga situacija. Imate treću situaciju kada se čovjek zavjetuje da će uraditi nešto što je mu dozvoljeno. Dozvoljeno. Kao da se recimo zavjetuje da će obući neku odiću. Možda čovjek se šali ili priča s nekim, kaže ja ću obući, mi je. sam je recimo da obuče tu odjeću, nešto što je mubah, što je dozvoljeno, ili da pojedem tu hranu, ljudi možda nakon razgovaraju, šavaju se, ili on tako nešto kaže. Obaveže se nešto što je mubah, što je dozvoljeno. Tu ima mogućnost. I da izvrši zavjet i ureduje Ili, šta? Da da kefaret to da je prekšio zakret, Da ne ispuni, šta? To, a da uradi kefaret, da da kao da je prekšio zakret, To je treća situacija. Za nešto što je mubah, što je dozvoljeno u imate četvrtu situaciju kad se zavjetuje u sržbi. U sržbi. Dvojica raspravljaju. Kaže, jedan vidio sam tog i došao. Kažu vam, ovaj nije došao, sigurno. Raspravljaju, jest došao, nije došao. Kaže, zavjetujem se, a? obaveza radi Allaha, onaj, da postim tri dana. Ako on bude došao. Ako ja ću radi Allaha, a? tri dana, ako bude on došao. I ispostavi se da je došao. Ili, razumijete? Nije on htio da se zavjetuje. Ali u sržbi, u raspravi, želio je na taj način da njemu protuvrječi ili da mu kaže da nije to tačno. Jeste razumio? Razumijete već? A? U sržbi je to bilo. U takvoj jednoj situaciji, kada je pitanje zavjet iz sržbe, iz sržbe, onda isto čovjek ima mogućnost da ne izvrši zavjet, nego da da kefaret. Kao da je prekršio zakon. Razumijete? Ali ima mogućnost i da izvrši ako je ispravan u osnovi šta taj zavjet, ako nije haram. Ako nije haram. Imate petu situaciju. Imate petu situaciju A to je zavjet koji je pokuđen. Koji je pokuđen. I se navodi, ali to je jedno posebno pitanje, pitanje talaka, razvoda žene. Kad se čovjek zavjeti da će raditi svoju ženu i tako dalje, a tu je preče, tu je preče. A, izvršavanje tog zavjeta biva pokuđeno. I preče, preče šta? Da prekrši taj zavjet da ga ne izvrši, nego da dođe sa kefaratom. Da dođe sa kefaratom, Imate šestu situaciju, općenit zavjet, kad čovjek se zavjetuje. Amireš. Zavjetuje se Allah, ali ništa ne spomene. A? Ja se zavjetujem Allahu, onaj, općenito kaže, ništa, ništa nisam spomenuo, ni da ću postit, ni da ću zaklad kurban, ništa. Samo kaže, onaj, a? Zavjetujem se Allahu. Ali ništa nije definisao, općenito. Šta si zavjetovo? Kaže, onako, zavjetujem se Allah. Šta si zavjetovo? Da tako ješ kurban? Nisam. Da postiš ništa, nisam. Šta ćemo mu presuditi? Kako ćemo raditi? Pa Šta Ništa. Zato što nema osnovi. Nema osnovi. A za zavjeto, koga je tjeru? A šta se zavio? Šta se zavio? Sad moram sve i da se... Robirajte, robirajte. Onda neki sve. A? Nije spomenuo određenu stvar. Nije spomenuo određenu stvar. Bio spostavljen zavjet. Kaže Allah, poslanik koji se razem, ko se bude zavjetovao, a ne bude spomenuo, Šta? Otkupnina je zato isto kao prekršena zakljeta. Šta će isput kad ne? Ali mora, s obzirom da se zavjetovo, nikoga nije tjerao da govori riječi zavjeta. Jesi razumio? Niko ti nije tjerao da govoriš riječi zavjeta. Jer u stvarima nema šale. Razumijete? Čovjek se zaklet? Ko te tjerao da se zaklinje? je kaže riječi talaka, razvoda braka, a? želi svoju. Ko ti tjerao na to? Razumijete, to su stvari znači, koje čovjek mora voditi računa onaj, na takav jedan, takav jedan način. A kad mi se zapamtili šest situacija. A. Ja, Ajmo sad se radi o težini riječi, ona je sami riječi zavjeta. Nije važno ono šta se rekao. A tu u ono, slučaju recimo bi mogu biti zavjet da, da se haram ispuni, da mu je haram da ga ispuni kad bi bilo recimo šta bi u slučaju, evo, konkretno za primjer kad hadisu da, da je na onom mjestu bilo neka svetkovina ili da je bio yes, neki yes. Kip, onda bi bio ono haram da... Jes, ne znači, pa bi smio ispuniti zaveć. Šta, mora biti kefare, Jes, onda kefare. Mhm. Jes. A ovaj sam, znači ne može da, dopu, da, da, da kaže Da Pa kaže, da. se dakle, e, Šta se Poslanik Alislam ti je rekao, ko bude se zavjetovao, ne bude spomenuo šta se zavjetuje, šta, ništa nije odredio. Nego samo zavjet, općen rekao. Kefaret za njega je za njega kao šta? Kefaret za prekrišenu zakljeticu. Nije nešto šta da komplikuješ. Naravno, znači se namana, ako ne možeš na tim dan, posle tri dana i to je to. I to je to. Tri ili deset dana. Post. Nismo i rekli deset. Ja sam tri ja sam dana, pet dana, ja sam mislio da je pol, zato dobro da je tri dana. sam, pitao ono ovo malo prije. Ako ja kažem, na primjer, Fesalu, ako nastaviš dalje da radiš ti problema, Allaha mi istučite. Evo, ja sam isto nešto u tom smislu stio da, da, da pitam. U šoli nešto. Ne, on je on poleti, to je nekad treba čovjek da pita ima nekad poleti pa se zaustavi. I on nastavi, ali nekad je problem. Ne, ne, nije bitno sad, ja pa postavljam za sebi. Pa ne, pa ako nastavi to. Nastavi, znači moram ga isključiti. Ako ga ne isključim, šta onda? Ako ga ne isključiš, ja. prekšan zakljeta. Desi romana. A to je, svaki put je bio znači, zato bojio sam se, nisam znao šta je i svaki put je morao da dobije. Bez obzira onaj stope na Ono što zaslužuje je da se zove jedan zvodelju, razumijem? Ja. Što podrazumijeva se u... Kao... Ovo je ljudi manje glasno, mu šta kažeš. Ako dijela poslušao, znači ako more, on se zato... Ja, ovo pravilo, se vidi Nema šta. Jer ovo je zakljetva koja je uslovna. Isto kao kad bi neki čovjek rekao ženi, ako uđe u tu kuću da je razvedena, na primjer, ako ode kod komšinice, a? Jes, znači. ako je bez pitanja, ako ode s pitanjem u redu. Da pa- više ne govori razvedeno, da je već na samim tim ulazkom razvedeno. Pa gotovo, čim uđe, čim uđe gotovo. To je to je, to zove, on, uslovni, uslovni, nije dobro to tako. <laughs> nije dobro. Malo slušao. Ne može da povučeš ništa, ona je poglavi gotovo. Već je, pa, znači namjerno, već može. može Allah dao, Allah dao razlog za grupa muškarca. Hvala a ovako, a ovako kada ti na način u ruke, ti se faktički dao tu ruku ruku njene. Razumiješ? se posadlja s tobom ovdje komšinici. čuo ti, samo za i kaže djetetu koje niste da na primjer, iz koje laži ne proizlazi nikakva šteta velika. Razumite? I nije isto slagati Murizu, a, ne, ne, ne, gdje, gdje je šteta, on njega možeš izgubio pola dana, čekajući, na primjer, mene, ili onaj, na osnovu laži, a, gdje, gdje čovjek može, može izgubiti hiljada maraka, na primjer, ili laž na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allahu vjeru, to se različite stepenovi. To se različite stepenovi i onaj. Zato poslanik koji nam i kaže, gledaj je zavu ar-rađu i harra, kasid, hata yuktiva inda Allah siddiqa. Neprestano će čovjek, pazite, pazite, neprestano, kako je došao izraz. Gledaj je zavu i harra, neprestano, neprestano. I čovjek nastojati da bude iskren, sve dok ne bude zapisan i upisan kod Allaha u iskreni robove. Jer nije to lako. To nije lako. Posjeći osobinu. To ne možeš preko noći. Uvijek se nekim stvarima šta? Čovjek omagne. Uvijek. Zato je veoma teško. Teško. Ali isto tako, ni lažac, ne postaneš preko noći. Neko neprestano, isto kada Allah poslanik u zemlju. Neprestano čovjek počne da laže, laže, malo, malo, malo, malo, dok Allah subhanahu ta'ala ne bude upisao u lažce. Tako da ste neke stvari, znači, onaj, te neke stvari se moraju dobro satiti i, i razumjeti. Ima neke granice u zoku pare Vremenska? Nema. Nema. Nema. Bilo kad, bilo kad u životu. Da dođeš sa otkupninom, onaj, prije smrti, tvoj kuparat ispravan. Pa odjednom sam hranio ili ste se mali, za sad dva sam malo treći put ili tako. Možeš nakupiti deset. Ne moraš jedan put. Možeš danas dvojicu, sutra trojicu. ili odjem ću želiti. Ajde malo objasnila, Vala, ako nije to teško, neka to siromasna baš osnovna. Ko su, koja, koja kategorija neki da čovjek ima Dobro, u redu, nije problem, objasnimo. Pa što se tiče siroma, što se tiče siroma, imate u Kur'anu, u suri Teube spomenut, sve spomenuti osam kategorija kome pripada zekat. Evo, ti osam kategorija spomenuto Na prvom mjestu su fukara i wal mesakin. Spomenuti su, spomenuti su fukara i ni I jedna i druga kategorija ljudi može uzeti zekat, ali to na svom trenutku ne interesuje. A? I jedna i druga kategorija može uzeti kefarat odnosno možeš ga nahraniti. Sad, s obzirom da ćemo pojasniti ko je miskin, ko je onaj fakir, obratite pažnju. Obratite pažnju. Jer postoji razlika i to vam bitno kad dajete zekat. Koji ima, znači, da da zekat, da zna kako će odrediti da li taj čovjek može uzeti zekat ili ne može. Da li ta porodica može uzeti zekat ili ne može. Da li ta porodica može uzeti zekat u fitr? Kada je za Post. Razumijete? Gdje god je svezan propis za fukaru, za fakira, siromaha ili miskina, imat ćete sad definiciju, obratite pažnju. Prvo, postoji razlika između fakira i miskina. Prije nego što pojasnimo, moramo vam pojasniti, a to je da se potrebe čovjeka dijeli na tri vrste. I to tu pojašnjava Dobro. Potrebe čovjeka se dijeli na tri vrste. Imate darurijat, imate hađijat i imate kemalijat. Imate nužne, nužne potrebe čovjeka koji su osnovne za njegov život. Koliko mu je potrebno od hrani. od odjeći, ne može ko hodati, mora da jede. Nužna potreba od kirija ako plaće kiriju. Razumijete? To su neki nužni potrebe. Zovu se darurijat. Imate hađijat, potrebe koje nisu toliko nužne, ali jesu potrebe. Jer ne spadaju u čif. Ne spadaju u rasipništvo. Razumijete Čak, na primjer, onaj, znači, nije mi sada nužno da imam dvoje hlače. Nužno mi je da imam jedne hlače, razumijete? Ali danas je ade takav da niko ne smatra ako bi ja imao dvoje ili troje hlače, šta da je to pretjerivanje. Nego to šta? Potreba. Ali mogu li ja biti da imam samo jedne hlače, mogu li živjeti? Mogu, dovoljno mi je, razumijete li? Znači, šta? Nužda mi je, nužda. Mi da imam jedne hlače. A potreba je, šta? Dvoje, troje. Ali da imam sada 15 hlača, Šta je to? To je luksuz. Ovo je treća vrsta potreba. Luksuz. Mi gledamo ovdje kad procjenjujemo siromaha. Gledamo njegove ove osnovne, nužne potrebe i potrebe. Bez luksuza. Jeste razumijeli? Koliko je mu je potrebno za njega i za njegovu porodicu koju on obavezan da uzdržava? Ako ima ženu i dvoje djece, razumiješ? Koliko je znači potrebno njemu, za njega i za njegovu porodicu koju je on dužan da zržava. Pa na primjer uzmimo čovjeka, ženu i dvoje djeci. Da vidimo njegove godišnje potrebe, kolike su. Osnovne koji su nužda i potrebe. Pa ćemo vidjeti da jedna potrošačka korpa za hranu je recimo šta? Mjesečna 500 maraka. Pa Razumite? Ili da kažemo da mu je potreba da bi normalno mogao da živi, šta? Eto, 500 maraka. Potrebno je za kiriju, plaći čovjek kiriju taj. 200 maraka, 700 maraka. Ima školu i dijete. Jer ne možemo reći da je to luksuz. Luksuz je ako plati koleđ, jer mi moje ili dijete kod većine nas negdje na koleđ, razumite neku privatnu školu. Ali potrebno mu je, šta ja znam, za dijete možda prijevoz, na primjer, ili takve neke stvari. Jeste razumijeli? I onda ćemo mi ustanoviti da je njemu, na primjer, potrebno da bi on mogao normalno da živi, on, žena i dvoje djeci normalno. Na primjer, potrebno mu je sada 750 ili 800 maraka. Ako bi rekli potrebno mu je 1000 maraka, rećemo mi, pa to je luksus, već 200-300 maraka, šta, on može da, to, to je luksus. Viška mu je to. Složimo se, na primjer, na 700 eura primjer, ili 800 maraka. Govorim ovo kao primjer. Razumijete pa to braću? A? u tom kontekstu može se trenutno uzeti ta neka granica. Godinu na Za godinu dana koliko je njemu potrebno? 8.000. Evo, znači, potrebno mu je 8.400 maraka. To mu je razhod za ove dvije vrste potreba. Nužne i, nuž, i one koje potrebe. A koliki mu je prihod, mi gledamo. Radi on koja su mu redovna primanja? A? Nikakva. Ili ima, recimo, 300 maraka. Koja su mu otprilike redovna. Braćo, brate, pažnju. Ako je njegov prihod manji od 50% njegovog ovog razvoda, manji od 50%, onda je on šta? Fukara, totalna bijeda. Jer je on više, šta? Gladan i više se muči i više kraj s krajem. Brine kako će, nego što ima. Jeste razumijeli? Pa ako je njegov prihod 3000 maraka godišnje, nekakav redovan, a razlog mu je 8400, to je fukara i taj čovjek može uzeti zekijat. I tog čovjeka, brate moj, može šta? Nahraniti naime, ime na ovakav način. I gdje god je propis došao za miskina i fakira, možeš na takav način sebi šta? Da vežeš propis. Ako njegov prihod veći od 50%, razvod mu je 8.400, kako smo rekli. A on recimo ima 6.000 prihoda. Se razumijete? On uzima propis miskina. On uzima propis miskina. Siromah je, znači nije toliko bijeda, tolika totalna bijeda. A on uvijek fali. Nikad, znaš, da bude nekako potama. Knap, razumijete? I tako mi isto da Samo što, je ovdje pitanje kada je u pitanju zekat, što ne smije mu se dati više. U ovom slučaju ne bi mu smjeli dati više od, od, recimo ako ima 6000 prihoda, a 8400 razred. Ne bi mu neko smio više dati zekat više od 2400. Razumiješ? I to je jedan čovjek, znači, da Znači, ukupno od zekata da to... Jest. Jest. Treba institucija. ne treba institucija, institucija. Čovjek to može da vidi, da zna, zna, vidi opilike, zna oblik komšija kakav on, zna zna siroma na takav jedan način. Ako ovo shvatite, braćo, kažem, ako ovo shvatite, onda ćete moći skontat razumijeti kome ćete dati zekat u fitr. da mnoga, mnogi ljudi danas, mnogi narod i osnovi šta? Siromaša. Tako se začunava u islamu ko je siroma, ko je totalna bijeda, a ko je siroma na ovakav jedan način, i ko može onaj uzeti kifaret, ko može uzeti zekat i Ne nema problema, mi moramo ipak na doba nahraniti nešto. Ja, ali još jedna nahranitanje, ne Ima doba, ne uvijek. Nahraniti, odnosi li se da mora biti čovjek koji obavlja namaz ili musliman koji ne obavlja namaz, pošto je to malo sad stvar ovdje baš koga, koja smatraš muslimanom, kontraš. Koga ne vidiš neke... Ti nisi dužan da ispituješ njegovu vjeru, da ispituješ njegovu akidu. Osnova kod čovjeka je selamet. Ko se smatra muslimanom, ko se deklariše, razumiješ. Dok ti ne dođe jasna stvar, imate ljudi ateista koji se deklaricu, on je ateiste, a su se nikad nije pao glavnom seždu, je Allaha javno vrijeđa, ovo, ono, to su neke stvari koje tu jača, jačaju. Ali to je pitanje tekvira, ovo je Tako da, ljudi, obični, naši muslimani koji vidiš da dolazi, posjećuje džamiju, posjećuje dženazu, deklariše se posti i tako dalje, nema oko toga priče. Oko toga nema priče, onaj, smatramo muslimanima. Sad, na primjer, ako čovjek znači, nema ta primanja, takvi nema nema ne jel? Ima čak i manje, ima čak i možda ko taj znači. Kako on sada nahrani deset siromaha? Da li on spada, znači, da li spada sa njega dužnost da on nahrani, pošto, znači, ima primanja prije često mara. Jer spada sa njega odgovornost, znači, da već može da posti. On će da posti. On će da posti. Sve da ne bude bio prešao granicu, ovu, smo rekli, Ondaš, miskin neće na... Da će miskin neće. Miskin, će da posti. Miskin će da posti. Lako mu je post pošto ne. A sam, recimo, to je tako za sad je tako fitar, za Ramazan. Ako dolazio sam u situaciju, ja, alhamdulillah imam, mene roditelji, ona izdržavaju. I dođu komšije, dođu ovako neki i daju me. Pa ne mogu ja uzeti, ma možeš, kaže, ti si student, ti ne zarađuješ sebi i ubjeđivanje i na sebi uguraju, da? Kako na to gleda? Jesi sad razumio, ti znaš sad prihod svoga babi? Ja, znam. Svog babi. Kod, onda je dužan da izdržava. Sada što? Uzlazna i silazna, na primjer, loza. Babo tebe dužan da uzdržava. Razumiješ? Ti znaš svoj prihod. Ako tvoja porodica zaslužuje na ovakav način da se zove, nema problema. Ali ako oni, ako oni se ne zovu, bez pa što nisu Ja pa znam, ja, pa nema, pa nije svezan za studiranje. Ali ako se potrefi da je čovjek potreban student, na ovakav način, ne zbog toga što je on student, nego zato što je siroma, i ono što i siromašne porodici, pa hoćeš i da uloži u znanje na takav način, nema zapreke. Nema zapreke. Ima jedan hadis da povijest samo prenosi ga Tirmiz, e, da li ima Abdullah e, Ashab jedan rekao Bože poslaniku sve sedem, Bože poslaniče ja te volim. I on mu rekao, pazi šta pričaš Bože poslaniku sve znači, I on nakon toga još tri puta rekao ja te istino, istino volim. Biće zaista, zaista onaj koji, istinu, koji me zavoli, nek se pripremi na siromaštvo. A siromaštvo brže stiže nego što bojica stigne do, do svoje ušće. To se nazvi tri Kako to je hadis? Čekaj, znači, ja sam umrsa. Ne znam. Prosite mi. Što se tiče zekata? Potičemo se od teme. Što se tiče zekata, da li je e, prve generacije su imali institucije za zekata? sam čitao neku knjigu, ne znam koliko je vjerodostojena, koja pa se zove Zekat, šta je Zekat i kako davati Zekat pa onda oni imaju neke tabele kako to trebalo ići sve u neku islamsku banku na kraju i da, ne, ne znam, i, i kako to trebalo funkcionisati. Ja funkcionisati, znači džemalija, pa država i tako dalje, u slučaju islamske države. Kako to znači za vrijeme Bubekta i uopšta slaba istorija? Jeste, u Boga muslimana, hodaš. Tu, tu tačno. I možemo se što znat na tom planu? To se, to se, organizovano, organizovano, organizovano se, može uzimati zekat. Ja sam čuo islamske zemlje se odbija uzimati zekat, nego uzimaju ono što su običajeni, znači e, e, e, članarine i te stvari. A zekat ne, neće oni da prime, Dođam je na hutbama najavljuju baš bez toga. Najavljuju. je ide i borbu na Allahom putu. jer jedna od, od, kategorija, šta? Ba spomenuti ovo fisi bilillah. I na Allahom putu. Tako da, davanje zekijata za gradnju džamije ili neki opći, dobrotvorne svrhe. Ne. Kod većinih sam ne, ne Ono ima učenje koji kaže da može, ali Osnova je kad dođe Kur'anu, tekst Kur'ana, sunnata Allahog poslanika, ono se bilila, podrazumijeva se borba na Što podrazumijeva davanje zekijata za one potrebe u borbi. A nijekom slučaju fi se bilila, šta? Za opće svrhe, za gradnju džamija, cesti, škole ili tome slično. Muslimani trebaju da grade džamije, trebaju da pravi škole, trebaju da pravi puteve, ali to iz drugih izvora, drugih prigoda i dobrovoljnih ali onaj, uzima zekat na ime toga, ne. Osam kategorija znači je došlo, onaj, treba da se ispune na takav neki način i zekat mora se dati siromasima, to je njihovo pravo, siromasima mora se dati onaj, ili prezaduženima, prezaduženima, s tim da onaj koji je pod dugom, uslov je da mora biti njegov dug šerijatski ispravan. Ne može se zadužiti on, e opet evo vidite, ne može se on zadužiti za Ja sam zadužio za, na primjer, kupovinu nekog auta od, od 20.000 maraka, a normalno moj privod meni dozvoljava da ja mogu voziti auto od 3-4.000 maraka, razumijete? Mi kažemo, tvoj dug nije šerijatski ispravan i ti ne možeš uzeti zekijat za takav dug. Možeš uzeti zekijat za dug koji ti je šerijatski ispravan što podrazumijeva zašto? Za potrebe one koje smo govorili. Razumijete? Kao da se čovjek zadužio isto za pravljenje kuće, nema problema, na primjer. Ali da to bude u granicama njegovim. A ne da pravi kuću od, od, od, maraka, a prihod mu, šta? Njegov dozvoljava da možda ima kuće 30 maraka, na primjer. Ili ne drugu državu nego to je primjer. E, Kažemo, mi smo postali braći, šta? Temelje. Objasnili sam vam na takav neki način i sada možete razumijevati, možete neke stvari da kontakt. Sve Evo ne, ne, treba čovjek da kaže se nam pa hvala. Novo, dobro. A? Znači, prije neopako, ne. Ja znam. Čovjek i kad, i kad, i kad griši, a, a ima iskrenu namjeru, razumiješ, nešto i da Allah primi to, znaš ali je u se to može. Ne može. kad tako da puštena si, puštena Rekao je da je to značilo tad sam jedan. Evo još jedno! A pa za vrijeme da je on to, da je to njegov da je tri talaka. Jedno znači je to da je to. Da je nema, znači. Da, sad? Interesuje je jer vidim da se dosta po to pa i počne se, znači, onaj... U, Saudis, u Saudijskoj Arabiji, kada bi čovjek na jednom skupu, na jednom si je sa ženom ili jedan put je onaj razvede, recimo, tri put. Zuniš. Ono što se sudi, recimo, u sudnicama, u Saudijskoj Arabiji je da se taj razlog pika broji tri puta. I nikomu nije mogao potpisati i vratiti ženu kontakt. Osim fetva Šeibin Baza, rahmetullahi i Šeibin Temin. Temina. su ljudi morali hodat, trčat, a? plakat, nisam mislio, mislio ono, mislio ovo, razumiješ? Imam toliko djece ovako, onako, da bi na kraju... Deci. Hvala same. Da bi onaj... Mu neko potpisao, od njih dvojice rahmatullahi Ko bi došao sa tom fetvom kod kadi? Razumiješ? Samo bi tu fetvu napismeno. A? I baš pomeni, jedan od bio baš sa Šimošem Minom izlazio kad došao čovjek tako plaće, ima oko djece, nije mislio ovako, je ljuč bio, razumiješ? I on, ali onda ga prvo nas grbio ovako, onako, znaš, malo je u redu, znaš. Tako da, s tim stvarima nije se igrat. Razvod braka nije onaj igranje. Nije igranje, ima način Sad kako da ja tebi za 5 minuta jedu neke stvari, pitanje poglavlja talaka koje treba se obrađivati, najmanje u neki mora 10-15 predavanja, razumiješ? Šta je smisao, zašto, kako? Ali to je, to je na kraju krajeva obaveza čovjeku da zna. To je čovjeku obaveza da zna, da zna. Ma dovoljno je znati koliko je to opasno i, i, i teško da se ne izgovarajte riječi. Jesu Allah, znači ne razbijati o svemu nego znaš da je to opasno i ne se Pika u izgovaranju. Srđba, Malo ima pa sve stepenove što kaže Šehidi Rahmatullah, on nije svaka sržba opravdanje. Jer ljudi kažu ne pada razvod u sržbi. Postoji pa poglavlje u fiku koji govori o tome talak, razvod braka u sržbi. A što kaže on, niko se ne razvodi od žene, a da se smije. Niko ga razvodi, niko da se razvodi, da se smijući. Svi se naljute pa razvedu. U tome je stvar, razumiješ? Pa pa ali, ali sržba koja je opravdanje, opravdanje, da čovjek dođe u takav stepin sržbi, da uopće se ne sjeća šta je rekao. da se izgubi znači. Toliko se razljutio. Jedan od nekih ljudi gore, nije bitno sada, koji su ovako sada žešće, maša razumiješ? A, jes došao doveo hoće da On tvrdi, zaklinje se Allahom da se ne sjeća, da je rekao talak. Ona tvrdi da jest. Mati tu njena, njegova bila prisutna, Mati isto nazva telefonom njegova, kaže mi uzio nož, krenuo na mene nožem. A on se zaklinje Allahom da se ne sjeća. Znači, razumijem. To je pitanje gdje ti trebaš ih presuditi. Na osnovu koji je zasnovano halal ili haram. Halal ili haram u smislu onaj bluda, razumijete, te stvari su onaj, moraju biti o... Jedna je stvar fetve ili propisa, a druga je stvar kad ti dođeš u situaciju da ga sudiš, znači ti si u situaciji kao onaj kadija. Jer pitanje kada jeste presude gdje čovjek presuđuje znači između dvije strane Koje su sukob. Znači. I onda tu čovjek mora biti oprezan, mora voditi računa onaj a šta će, on svjedoči. doći, ne sjećam se, Allah mi ne sjećam se, zaklinje se čovjek izgledati ubjedljiv, šaš mu. Šta ćeš E, tu dolazi takva neka situacija, kažemo, ti, ja ne znaš što je to u srcu. Razumiješ? Što poslanik Zlovizev nam kaže, kome ja presudim. A? on u stvari ukrao. To ne, to nije onaj, halal. Neće to, ta presuda biti dozvoljena što on ukrao svome bratu i dobio palicu na sudu. Allah zna da ti lažeš. Ali ako zaista, ako zaista čovjek došao tako jedan stepen a, da se ne sjeća, posađao se, razljubio se, ne sjeća se, uopće ne sjeća, jer može se to desiti. To se može desiti čovjeku da uopće ne sjeća što je rekao. Ili malo se samo sjeća ti stvari, samo ovo detalja. E, u takvoj jednoj situaciji mi kažemo taj razum ne pada. Taj razlog šta? Ne pada, žena je žena, nema problema, ne brojite se taj razlog. A on se sjeća Izdero se pocrvenio ovako, onako udario je, razumiješ? će zna sve rekao. Nije to, nema toga. Nema toga. Prijetnja talakom, prijetnja, to je nešto drugo. To je nešto drugo. Na indirektan način pita se za nijet. A? Iće svoje materije. A? I tako tome slično. To, ali to opet kažem, pitanje veliko, ne možemo tako na takav način brzo da obradimo sve te stvari, jer se odaljemo sa time ovaj, ja sam dođe sad do pa sutra. A kaže ono ni ušao, ne smiješ onaj tri. Ma za pola sata, da sad na se dobro. A ne šta, stvarno ne da Može tako nešto. ili Žena kada je čista, a talak. tako braću znači kažem, ne možemo tako. Imate talak bid'a i talak sunnet. A talak e sunni, i talak bid'i. A naj, novotarski način razvoda i razvod brak na način sunneta. Jedini način razvoda braka jeste, znači propisan, jeste da čovjek sačeka dok se žena očisti od hajda očisti od hajda i prestane na Nije uslov da se okupa. Dovoljno je što da prestane hajda. A? I tada da je razrede ako hoće. <clears throat> U čistoći još nije imao odnos sa njom, nije spavao. Je li nakon hajda spavao sa njom? Ima odnos? Haramu, zabranjeno da razredi. Ima da čeka sljedeći, šta? Hajde, sljedeću menstruaciju. Pa opet, da prođe hajt, pa onda, samo u toj situaciji dozvoljeno. Mimo žene koja je trudna. Jer razvod trudne žene pada. Pada. Bilo kada. Jer što je cilj? Neće Allah subhanahu da ti razvodiš se odba u sržbi. Jer ti znaš u osnovi ti haram zabranim da razvodiš. Žena sada, sinoć sa njom spavao, danas se posadio sa njom. I ono devet dnevno, zabranjeno. Haram. Griješnost pred Allahom subhanahu ta'ala. I ko se razvodi na takav način, pokaje se u životu. Jer Alija radi Allahom kaže, neće se čovjek razvesti na, na način sunneta, ali se pokajati. Se razumijeli? Ko se na, jer čovjek ima vremena, mo, ženići može biti hajde za 20 dana. Ti se danas pokaju. Za 20 dana promije, puće hiljadu vjetrova. Što znači da 20 dana dok ti moraš da čekaš. A? Ona ljuta jedan dan, dva dana, ti ljut, sedam dana, okrenu leđa, a, ovako, onako, razumijete li? Traje neke stvari. Nakon sedam dana popusti ona. Ti, onaj, znači, predomislio si. Nisi ništa rekao, nisi, razumijete li? Te stvari koje kuhaju unutra. E, kad ti, kad dođe ženi hajde, kad dođe ženi hajde, period recimo šest dana, sedam dana, čovjek poželi ženu, žena poželi čovjeka. A nakon i tolike želje, i nakon tolikih dana, a on i dalje hoće da je razvede. Znaš da je on da nije izitren to potis, razumijete li braću? Tu je smisao. Jer ne želi šerijat da ti izitren donosiš odluke. Želi Allah subhanahu wa ta'ala da to bude polako. Da sve skontaš, kontaš, pa imaju djeca, pa ovo, pa šta dobijaš, šta gubiš, šta, razumijete? Satate? Pa tek onda i opet jedan put. Eto, u redu. Imaš pravo opet da je vratiš. Opet imaš pravo da je vratiš odmah, bez, na kraju kraja bez doka, bez ničega. Samo riječima, čak i riječima, dovoljno je da zanijeti čovjek polim odnosom jer stvar da ostaje šta? U kući. Se razumijeli? Da stvar ostaje u kući i tako dalje. Ali to je, kažem, onaj poglavlje koje treba dobro proučiti, treba dobro ovako temeljno, znači, obraditi, ali uglavnom pitanju da glasi. Da li se broji taj razvoj? U hajdu, brojimo se. Brojimo se jedan put. Sadaš, sam ispričao da ti pojasnim smisao, zašto je smisao čekanja. Ali ko bi razvio ženu, u hajdu, ili u čistoći je spavao sa njom. Prije dvije noći spavao sa ženom u odnos, danas je razvedeš. Griješa sred Allahom, tu je novotarski način razvoda, ali brojite se. Brojite se jedan put. Ako drugi put, brojite se drugi put, brojite se treći put. Razumijete? Dva pitanja. Hadis, nema šale sa tri stvari. Je li to sa ženitba, e, razvoj i puštanje roba? Je. To, to stati. I još ovaj, čuo sam, ako čovjek danas istuče ili posvađa se sa ženom, večeras ne smije znači e, priče. Nije to u redu, jes, ima hadis poslanika za A naj... ali ne u smislu harama, ne u smislu harama. Nego je smisao toga kao da je pokuđen, kao da je mekruh da čovjek spoji dvije kontradiktorne stvari. Razumiješ? Jer šarijat ne želi da ti spajaš kontradiktorne stvari. Ako se već digao ruku na ženu i udario je. Da li to samo ako je udari ili u Već ne smije svađa i... i... Ne, ne, ne, udarac. To je udarac. U udarac. Zabran došla za udarac. A Onaj. Kao da šerijat ne želi da spojiš ti dvije kontradiktorne stvari. Jer taj udarac, ako je već pao, mora da nema efekat svoj. Pa razumiješ? I onda kako ćeš spojiti tu eventualnu mržnju koja malo prije bila i ljubav koja će doći možda za sat ili dva sata. Razumiješ? E, to je smisao. Znači, ne, da ne spajaš od do stvari. A ukoliko bi se desilo, ukoliko bi se desilo, to mi kažemo, ni to, to nije haram, nije čovjek počinio blud, to je njegova žena, to nema nikakve apsolutno ne to to. Kontaš, nije mu haram, nije zabranjen. Nema grijeha za to. Nema grijeha za to. Ali definitivno, to što se tiče emocije, što se tiče braka, to ima svoj smisao, zašto poslanik ono to zabranio. Ako je djeta mala, ako kazniš odmah ga, posle toga miluješ, ništa no nije bila na kazna veze. Pa jeste, a sad ima žamir ljudi koji se ne mogu strpiti. Što se tiče zekata, onaj... Znači ima određena granica ko treba da daje. Ali recimo sada je određeno po širijetu sposoban čovjek. Znači koji ipak gleda više na, neku drugu stranu. Tako zapostavlja malo, znači, što se tih para i toga, pa je on sposoban, ali nije onaj, ali nema određenu količinu za davanje zekata. Pa će on biti odgovoran za, za to. Kako mi se sposoban? Pa, u više u vjeri, hoće da više praktikuje, baljati, uči. Pa nema vremena za sticanje metka. Yeah. Hoće to, da to hoće da ne, ne. Treba znat na što se daje. Zekat daje ono Ako, ako, ako, nema, ako nema on novca, znaš, nema novca, nema nisam, znaš a on nije dužan da zekat, neće biti odgovoran za Allah. A da god mi, ona Samira nevezano za ovo, samo ona, ako imaš ajet u telefonu, jel, neke, jel, ti, jel ti dozvoljeno da ideš sad tim telefonom, jel, u WC? Znači, ne vide se ništa površina neki, ona, znači, unutra su je kao nevidljivo u nulama i jedincama po programskom jeziku u kompjuterskom. Čuo sam zato, nešto. Kaže, to nisu riječi zapravo zapisane, nego je to ništa. I onda tek kad ti to aktiviraš, onda... Ona, ona ima, ja. Ne znam zato, a ovo, baš, sa njim, sa tobom sam ja nešto iz ovoga pričao, jel? Ti si, kada si onaj, onu vaktivu uzimao u fardu, gore uzeo si hemijsku i, i onaj, i švrljio si onaj, one harfove, jel? Nisu švrljio sam hadise Nije bio, ovaj nije bilo tako. Dobro, ali ako je ovaj nešto rekao pogrešno, onda ga sad... Nije rekao pogrešno, to je došlo, ali mm, mm, mm. slučajno da jeste. Ali baš stvarno. Slučajno da jeste, pa nije u redu, najdobro. E, A evo vidi, ti si sad pogrešio. Ja ne bih rekao, ja postavio pitanje. Nije, nije, nije, moraš shvatio moj zbilje. Nije, Nije zbilje, nije, ništa, sve u redu. Sve u redu, nije on, apsolutno, ti od njega kaže nešto, ovo što je uradio čovjek sasvim normalno. Ja, To je propis. To je propis, znači da je zabranjeno unositi bilo što što je napisano. To znam. Kontaš, shodno kuranskom Oni koji budu veličali Allahove ajete, veličali, poštovali. To je znak bogobojaznosti u srcu. Marfu'ati akimu Allah subhanahu wa ta'ala pisao kuranski ajete, šta da su? Uzdignuti i čisti. Uzdignuti ne mogu biti bacani. I tuda, jedna doza poštovanja kod našeg naroda prema svemu što ima napisano tako da se ne bacava podu i to je, to je, to je, to je Ti imaš ljudi stavi kod obuće, stavi Kur'an, mushaf. Kad nema dokaza za to, da je Kaže, Ikrin ibn Miđan kad mu ispao Kur'an, uzeo bi, poljubio bi I to dokaz da je propisano, šta? onaj, poljubiti Kur'an. I znao bi reći, kelamu rabbi, kelamu rabbi, to je govor mojeg gospodara. Sve u smislu šta? Poštovanje. I uzizani mushafa, uzizani Kur'ana i vjerskih knjiga. To je, to je, to je, to je poželjno, to je, to je dokaz bogopojaznosti, to je dokaz da veličaš Allahu subhanahu ta'ala vjeru. Da ciniš. Razumiješ? Tako da, onaj, stvar i baš tako kako je čovjek postupio. Ali što se tiče nešto unutar pohranjeno, a ugašeno, ja ne znam. Ali da ima na telefonu napisan, napisan, na primjer, na, na da ima napisano. Nema, razumijem. Razumiješ, da ima napisano. Da je napisano. Tu je tu ti analogno ovome jasna stvar, razumiješ. Ali unutra, što je ugašeno, ono, ne znam ja ne znam. Razumiješ? Ja ne znam. Za, one novine što su, što ono za slike smrtovnica popiše pa Allah pod u džene, što ono ali Allah ime spomenu. Kažu gdje spominje Allah ime,